zilizokuwa njema na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna allaha يحب مكارم الأخلاق ويكره سفساها حقيقة يا الله سبحانه وتعالى أنا بندزوا نانا بند تبيا جيما الله سبحانه وتعالى أنا شكيا تبيا بايا دين يتو يا كسلام imeeleza tabia njema kwa mtiririko kwenye Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza tabia zilizokuwa njema na dini yetu ya Kiislamu ikaeleza tabia mbaya kwenye Qur'ani zikaelezwa tabia mbaya na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaeleza tabia zilizokuwa mbaya lakini pia tukaachiwa desturi ziwe sehemu ya hukumu kuna baadhi ya tabia njema zikawa ni desturi za watu na kwa kuwa hakuna katazo katika dini kuhusu jambo hilo likawa jema na jamii ikakubaliana kwamba hili jambo ni jema sambamba na kuwa jamii pia, pia vile vile inaweza kuliona jambo ni baya na kwa kuwa katika sheria halijaelezwa basi sheria ikaunga mkono jamii na jambo hilo likawa ni jambo baya Muislamu ana wajibu katika maisha yake ya hapa duniani kujipamba na tabia zilizokuwa njema zinazokubalika na dini na zinazokubalika na jamii Muislamu katika ulimwengu ana wajibu wa kujiepusha na tabia mbaya ambazo zimekemewa na dini yetu tukufu lakini pia vile vile jamii imezikemea ubaya wa tabia na uzuri wa tabia msingi wa kwanza wa kufahamu ubaya wa tabia na uzuri wa tabia ni zile tabia ambazo zimeelezwa kwenye Qur'ani ikiwa kwenye Qur'ani jambo limesemwa kwa uzuri litakuwa zuri hata kama jamii itaona jambo hili ni baya ikiwa kwenye Qur'ani kuna jambo limesemwa vibaya na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo litakuwa ni baya hata kama jamii itaona jambo hilo ni jambo zuri miongoni mwa mambo ambayo yamehimizwa katika dini yetu Allah subhanahu wa ta'ala ameyahimiza na mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza ni tabia ya uaminifu dini yetu imehimiza sana al-amana imehimiza sana uaminifu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah ya'murukum أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا كوام رشين إني وأميني حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا كوام رشين mtekeleze amana kwa wenye nazo rudisheni amana kwa wenye nazo wadhidu lamana alkhiana na kinyume na amana ni khiana na Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah la yuhibbul khainin hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya khiana hawapendi wenye kwenda kinyume na makubaliano Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul khainin Allah hawapendi wenye kufanya khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalizungumza jambo la khiana kwa sura mbaya akaliweka ni moja ya alama miongoni mwa alama za unafiki faqala sallallahu alayhi wasallam ayatul munafiq thalatha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alama za mtu mnafiki ni tatu idha haddatha kadhaba pindi anapozungumza husema uongo wa idha wa'ada akhlafa na pindi anapoahidi anakwenda kinyume wa idha tumina khan na pindi anapoaminiwa basi hufanya khiana ayuha nas ibadallah al ليس من صفات المؤمنين خيانه si katika sifa za waumini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoizungumza imani ya muumini iliyokuwa kamili faqala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lah hana imani yule ambaye asiyokuwa na amana hana imani yule ambaye asiyokuwa na amana bali mtume sallallahu alaihi wasallam alijikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mengi zimethibiti hadithi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijikinga kwa Allah akimwomba Allah amkinge na mambo fulani na fulani akimwomba Allah amkinge na hali fulani na fulani miongoni mwa yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amemwomba Allah mkinge nayo qala sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-batala ewe ewe Allah nakuomba unikinge na khiana fa innaha hakika khiana bi'sa al-batana ni rafiki mbaya ايها الناس عباد الله ما هي الخيانه خيانه لنين tunaweza kuzungumza khiana khiana alafu kila mmoja akaangalia katika nafsi yake akakuta yeye si hain yeye si mwenye kwenda kinyume yeye ni mwaminifu huenda jibu hili mtu akalipata kwa sababu hajui nini maana ya khiana lakini pia vile vile hajui khiana imegawanyika katika vigawanyo vingapi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayopenda na kuyaridhia الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل قال بن عاشور رحمه الله تعالى حقيقة الخيانة عمل من تمنه على شيء بضدها ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة أيها الناس عباد الله nakuhusieni kwa mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wameeleza maana ya khiana kwa maneno mengi mengi mmoja katika wanachuoni hao ni ibn Ashur rahimahullahu ta'ala anasema haqiqatul khiyana uhakika wa khiyana amalun man tumina ala shay'in ni kutenda yule ambaye ameaminiwa juu ya jambo fulani bidhiddi ma tumina liajlihi kinyume na vile alivyoaminiwa kwa ajili ya jambo hilo biduni ilmi sahibul amana pasina kujua yule aliyemwamini ibn ashura anasema hakika ya khiana ukitaka kujua nini maana ya khiana je mimi ni khain au mimi ni mtamili mimi katika hili ninalolifanya nimefanya khiana au mimi katika hili ninalolifanya nimefanya uaminifu na mimi ni mwaminifu katika hili akasema khiana uhakika wake ni amalu tumina bi shay'in ni kutenda yule aliyeaminiwa katika jambo jambo lolote ni kutenda yule aliyeaminiwa katika jambo wewe na mwenzako mmekubaliana jambo fulani matendo yako katika lile jambo yakawa bidhiddiha ni kinyume na makubaliano mliyokubaliana tena biduni ilmi sahibu amana pasina utambuzi wa yule aliyekuamini aliyekuamini akawa na hakika ya kwamba wewe unatenda jinsi mlivyokubaliana wewe ukawa unatenda kinyume na mlivyokubaliana pasina kufahamu mwenye amana kwamba jambo lake linapelekwa sivyo ndivyo hii ni maana ya khiana ambayo imeweka jambo wazi kila muumini anatakiwa ajitazame katika lile ambalo amekubaliana na ndugu yake kulitenda je ninatenda kwa namna tulivyokubaliana au matendo yangu ni kinyume na tulivyokubaliana yeye ana ana yake na mimi nina yangu ili usiwe khain inatakiwa urudi kwa aliyekuamini umueleze mkakati wako mwingine tofauti na makubaliano yenu ujivue katika sifa ya khiana ama wewe kutenda kinyume na makubaliano na mliyokubaliana naye asijue mlivyokubaliana fahadhihi hiya alkhiyana ala haqiqa hii ndiyo khiana kwa uhakika wake ambayo tumeeleza hapo nyuma inna Allah la yuhibbul khainin haika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya khiana وقال صلى الله عليه وسلم لا ايمان liman la amanata lah hana imani yule asiyekuwa na amana ayuha nas ibadallah alkhiyana laha ahsam khiana ina vigawanyiko Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye Qur'ani vigawanyiko vya khiana faqala jalla wa ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tahunu Allah war rasul وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amegawa vigawanyo vya khiana katika sehemu tatu akasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini la takhunu Allah war rasul msimkhini msimfanyie khiana Allah na mtume wake watakhunu amanatakum na msifanye khiana katika amana zenu nyinyi kwa nyinyi wa antum taalamun hali ya kuwa nanyi mnajua madhara na ubaya wa khiana katika aya hii pamegawanyika khiana sehemu tatu mwanadamu kumbe anaweza kumfanyia khiana Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu pia anaweza kumfanyia khiana mtume sallallahu alaihi wasallam alafu khiana ya mwisho ni khiana kati yake yeye na wanadamu wenzake khiana kwa Allah ni kuacha maamrisho yake na kuyafanya makatazo yake na khiana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuacha maamrisho yake na kufanya makatazo yake kama qala al-imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala imam ibn rajab anasema faman kanat nafsuhu sharifa wa hammatuhu 'aliyah lam yarda laha bil ma'as fa innaha khiyana wa yarda bil khiyana illa man la nafsa lahu ibn rajab allah mrahamu anasema faman kanat nafsuhu sharifa yule ambaye nafsi yake itakuwa ni tukufu nafsi yake nzuri ameilea na kuipamba nafsi yake kwa tabia zilizokuwa njema wa hammatuhu wa himmatuhu aliya na himma yake ni hali ya hali ya juu la yarda laha bil maas hawezi kuridhia katika nafsi yake maasi fa innaha khiana hakika anaridhia katika nafsi yake maasi amefanya khiana wala yarda bil khiana illa man la nafsa lahu na hawezi kuridhia khiana hawezi kuridhia mtu sifa ya kuwa yeye ni khain isipokuwa yule ambaye nafsi ya, hana nafsi njema khiana ya tatu ndiyo makusudio ya hutuba yangu ambayo ni khiana kati ya miamala tunayoamiliana sisi wanadamu naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya iliyokuwa njema tuanze kueleza khiana ya kwanza khiana ya pili khiana ya tatu alafu tuangalie miamala yetu sisi kati ya miamala ya mtu na mke wake kati ya miamala ya mtu na watoto wake kati ya miamala ya mtu na wazazi wake kati ya miamala ya mtu na bosi wake kati ya miamala ya mtu mwalimu na wanafunzi wake wale wote ambao tunaamiliana ili kila mmoja ajiweke mbali na sifa hii ya khiana ambayo ni sifa mbaya ni moja ya alama ya unafiki lakini pia vile inakanusha sifa ya imani kwa muumini tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala azipambe nafsi zetu kwa tabia iliyokuwa njema tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala achukize katika nafsi zetu kafiri na maasi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu naomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi maiti wetu naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mwisho uliokuwa mwema Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa aqimis salat